agur deneri. David Rubio naiz. Otsailaren ogoita iruan, arratxaldeko bostak eta herdietan, abiron baione albi partida dugu, baionako, Jean zelaian. Zatozte denak, zuen beharra dugu. Eta ez ahantz, abiron baione albi, zuzenean, euskal irratietan.